Ovo je din Ovo je lična karta muslimana koja ima svoj tačni broj i moramo ga dobro znati pročitati i još ga bolje razumjeti jer mi živimo samo jedan život i imamo samo jednu priliku da se za ebeda usrećimo ili da se za ebeda upropastimo. Popravnog nema, a ispiti čekaju i sudnji se dan približava. Jeoma na jem pa umaru vola benun, taj dan, sudnji dan, kada se nećemo moći parama odkupiti niti sa svojim sinovima tamo predstaviti i nekome zaprijetiti. Samo će nam vrijediti din. Dakle, sa dinom mi možemo biti uspješni. Dakle, sa dinom mi možemo biti sretni. Dakle, sa dinom mi možemo postići husnejejn. Husna fit dunja wa husna fit ahira. Postići dobro. Postići dobro na ovome svijetu i postići sretni završetak na ovome svijetu. Svako danas na Dunjaluku želi da se ne otruje. Svako na Dunjaluku želi da bude siguran, da bude zdrav, da bude napredan, da bude uspješan, da bude zaštićen, da bude, bude pohvaljen, da bude ugledan. Sve će ovo dobiti sa islamom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sa islamom diže ljude i sa islamom ponižava ljude. Zato la ilaha illallah nema drugog Boga sema Allaha dželnešanuhu ne može bez znanja. La ilaha illallah nema Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala ne može bez ubjeđenja. La ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha. Ne može ako ne bude kubura, ne bude prihvaćeno kod Allaha dželnešanuhu. La ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha. Ne može bez ilqijada da budemo od onih koji će prihvatiti koncert i program sa kojim je došao La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah ne može bez ihlasa. Moramo biti iskreni, moramo biti sa ihlasom oni koji samo obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ne može, draga moja braćo, bez sidka, bez iskrenosti. Suprotno sidku je kedib. I zato poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada opisiva munafike, Oni koji vanštinom izgledaju da su pravi muslimani. Ja sam danas prošao kroz naš Cazin. Cazin je u historiji poznat kao neki muslimanski grad. I kada se tamo govori, kaže se da tu nikada krvača na nogama ušla nije. Dok evo sada u konzervama, u kamionima svakodnevno ulazi, Kada pogledamo taj grad i kada postavimo sebi pitanje ko ovdje živi? Kažemo žive muslimani. Kako ćemo ih prepoznati? Šta to upućuje? Kakve razlike putujem sa bratom koji je prije devet mjeseci primio islam? Naš Mustafa, molimo Allah da ga ustabili i poveća njegov njemu da ređuje na dunjalku i na hiretu i da mu omili i učine islam prijatnim. Pa ga nako pitam i nako diskutujemo i kažemo, zajednički zaključujemo, kakve razlike ima između Cazina i nekog slovenskog grada? Šta to ovdje upućuje da su muslimani? I na kraju zaključili smo da ipak vide se munare. Otkrile su mu nare da se tu radi u nekom muslimanskom mjestu. A sve drugo ne upučuje na to. Prođe čitavom čavšijom. hoćeš li biti neku nenu koju je eventualno se zadržao neki hijab na glavi. Ili ćeš vidjeti kakvu modernu djevojku koja je došla da uči islam a na sebi ima najmanje 30 boja koja svaka privlači. Munatici u vreme poslanika, ali i sratu o sram, su vanštinom izgledali malte kao Ebu Bekr, samo što nisi imali nura. Nije kod ni bilo upitno ni brada, ni kratke pantalone, ni mislak, ni ništa što je od vanštine. Ništa. Pa nije bio upitan prvi sat. Pa oni su se borili za prvi sat. Njima je teško padalo jacija i, i saba. A nama ne padaju pet vakat namaza na pamet često na, u džematu. Nema nas tu. I hoćemo da budemo mu'mini ispod Čekića. Ali kada opisiva poslanik, ali se ratu u stranu, te munatike, kaže njihova prva osobina je iza hadeta kada. Kada progovori laže. Kada progovori laže. Zato što je suprotno laži šta? A svidok, iskrenost, vjernik ne laže. I zato su kazali islamski učenjaci, kada su postavljali definiciju sitka, rekli su iskren je onaj koji kada ga ne može ništa drugo spasiti osim laž, a on kaže istinu. Pogledajte dok se ide. Znači istin je onaj koji kada ga jedino može laž spasiti, a on opet potegne za istinu. Ima li nas u ovome? Allah subhanahu wa ta'ala je naredio nama da govorimo istinu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا O vjednici, bojte se Allaha Đalešanom i samo istinu govorite. Ja uzim lekom zlubekom, Allah će vam grijehe vaše oprostiti. Znači, Allah nam je naredio da govorimo iskreno. Allah nam je naredio da budemo sa istinima. Ja i juhal ladina amanu, ettaqu Allahe wa kunu ma sadiqin. O vjernici, bojte se Allaha Đelešanu. I dobro pogledajte, ko je vaš žema? S kim ste to vi? Jeste to vi sa nekakvim lažnicima i nekakvim ljudima kojima je sve priče osim Islama? I kod koji je samo bitno dok imaš para, ima i jarana? Ili ste sa onima za koje Allah rekao, o vjernici, bojte se Allaha Đelešanu i budite sa istinima, E sad zamislite čovjeka koji ilači, koji kaže la ilaha illallah. Ilakno je i Fir'aun. On je rekao, ja vjerujem u ono što vjeruje Benu Israil. Amen tu bima amene Benu Israil, ona bina muslimin. I ja vjerujem ono što vjeruje Benu Israil. Eto i ja sam Muslimana. Al-ana wa qad asayta min qabli. Sad, a čito si vrijeme bio Asija. Nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dovoljno samo da čovjek kaže ja sam od muslimana. Moraju njegova djela, mora njegov jezik kazati la ilaha illallah sa svim ovim šartovima mora njegovo srce kazati la ilaha illallah sa svim ovim šartovima. Moraju ruke i noge progovoriti i one potvrditi šartove la ilaha illallah. U protivnom nemamo koristi od toga. Kazali smo da je treći šart al kubur, da to bude prihvaćeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće Allah žele šanu prihvatiti ono što je onako iz nagađanja, ono onako što je bez ubjeđenja, onako hoću ovo, ovo neću. Sad se dokazivam ljudima, sad se dokazivam gospodaru ljudi. Kad mi treba, slažem, kad mi ne treba, gludi, glumi istinost. Neće Allah subhanahu wa ta'ala takvu vjeru prihvatiti. Pa nam je zbog toga naređeno da budemo iskreni kako kaže poslanik ali se razu od stran inna Allahe la jazuru ila ezzamikum wala ila kulubikum walakin jazur ila inna Allahe la jazuru ila ezzamikum wala ila suverikum walakin jazur ila kulubikum a'malikum zaista Allah žele šanuhu ne gleda u vaše vanjske izglede nego gleda u vaša srca i gleda u vaša djela ako su srca iskrena i ako su djela iskrena, to će prihvatiti Allah subhanahu wa ta'ala. U protivnom nema koristi od toga. Zato, draga moja braćo, od mali nogu moramo se učiti iskrenosti i moramo lažnica kažnjavati i ne smije laž da bude naš saputnik i ne smije laž da bude naš ashab da se sa nama druži. Nikad, nikad, nikad. Jer neće imati koristi od našeg la ilaha ila Allah. Neće Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan sa našom vjerom. I zato je pred kadijom kada dođe kadija i čovjek bude za nešto optužen. Kadija mu samo kaže jesi li to uradio. Ne kaže mu jesi zakonio. Zato što je osnova dok je čovjek musliman da ne smije lagati. Dovoljno je da se čovjek samo zaklete ponekad da bi se srca ljudima smirila. Ali u osnovi moramo vjerovati. A šta je danas ovim umetom? Danas kada čujemo čovjeka da kaže Wallahi, tallahi, billahi. Neka je Allahovo prokletstvo na mene ako lažem. I opet osjetimo dozu sumnje. Opet osjetimo da su ljudi svjesni da kažu nešto zbog čega treba da se nebesa pomjere i zemlja potrese. I pored toga osjetimo da često volili bi da nismo u pravu, ali često vidimo da su ljudi spremni da lažu na kvadrat A neće Allah subhanahu wa ta'ala dati pojedincu, pojedincu prosperitet, niti zajednici prosperitet u kojoj bude imalo laži. A kamo li ako bude laž vodilja? Ili ako bude laž mjesta u takvom džematu i kod takvih pojedinaca našla? Pa zbog toga je kazao poslanik Ali Sratu od Sram, dovoljno je čovjek u laži, Samo da prenosi što čuje. Jer čovjek kada prenosi, on mora nešto dodati. Zašto u islamu ima jedna nauka koja se zove Eđerhu Mota'adil ocjenjivanje ravije kakav je to insan, ko je ta ličnost, Šta je on radio kroz život? Je li ikada jabuku putem pojao hodajući? Je li se ikada vode napio stojeći? Je li ikada slago životinji? Ovo su uvjeti zbog koje je Buharija nije tijelo da uzme od određene ravija prenos određen hadis. Zamislite taj ravija koga je prekrižio Buharija. Zamislite da imamo čast da živimo sa takvim insanom u ovome vremenu koja bi to blagodat bila, koji je to insan bio, ali nije mogao sa Buharijom naći zajedničku. Nije pao je pred šartovima koje je postavio Ravija, koje je postavio Buharija. Zamislite danas, ko bi to od nas mogao biti Ravija? Po najliberalnim šartovima. Jel se šta promijenilo? Jel se Kur'an promijenilo? Jel se sunnet promijenu? Ili smo se mi promijenuli? Ili smo mi počeli da ličimo na židove i kršćane koji su jedne poslanike u lažu gonili, a druge ubijali i odbacivali? Zar to nije danas isti slučaj sa dobrim dijelom ummeta koji dalje kaže mi smo muslimani i mi hoćemo u džennet, a zaboravili su da ključevi za džennet su la ilaha illallah sa svim ovim, znači zubima koji imaju na ključu i neće ući u džennet osim onaj ko bude uspostavio ovi sedam uvjeta ili sedam šartova La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učimo Allahu vjeru da budemo uvjeđeni da nam bude kabul ovo što govorimo i što radimo da prihvatamo sve što je došlo sa la ilaha Allah, da budemo muhlisi, da samo Allahu seždu činimo i da samo od Allaha pomoć tražimo i tajne i javne ibadete samo njemu, dželle wa ala upućujemo. i na kraju da budemo iskreni, jer bez iskrenosti nemamo kuda na onaj svijet. Kulu kao qavli hada astagfira li u lekum astagfiruhu, innahu huva gafuru rahim, u ahiru da'vana, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Poštovani džemate, dakle razumijemo iz ovoga što govorimo da je ovo živa vjera, da je ovo vjera ispita prije ispita, da moraš na dunjaluku svakodnevno praviti samo obračun i sam se obračunavati i da dozvoliti da te neko obračunava kako bi došao spreman pred Allaha subhanahu wa ta'ala kako ne bi bio obmanjen da si u nekom velikom hajru a ti nažalost u nekakvom velikom šarru i zato kada su petuini koji su se okupili oko poslanika ali salatu wassalam i Ebu Bekra i Omara i Osmana i najbolji ashaba rekli su i mi smo mu'mini znači rekli su nešto a nisu po tu cijenu mogli proći. Pa je odmah Kur'an reagovao, pa je rekao Kaletil Arabu amenna, evo Arapi tvrde, evo neodgojeni Beduini tvrde, evo oni koji misle i koji su obmanjeni, tvrde da su i oni mu'mini, imaju sve što ima Ebu Bekr, imaju sve što ima Omer i Osman, imaju sve što imaju najbolji ashabi koji svakodnevno se postrajavaju i bolje se za početni tekbir, a neko kod nas. Čekamo zadnju minutu da uđemo u džamiju džumom. Tad nemamo snage imana da uđemo u prvo vrijeme spominjemo Allaha Čelešanu. Ne pogledaj malo baterije, pogledaj malo kapice, pogledaj malo ovo, pogledaj ono i tamo da se uči jezan, onda pola u WC, a pola ne zna šta će sa srbom. Jel to din? Jel to nam Allah Želešanu tako propisao vjeru? Kako ćemo onda znati ko je iskren, a ko je neiskren? Mi se moramo u dobru natisati, a nikako u slu. Kažu Beduini, mi smo mu'mini. Kur'an kaže, ne, ne, vi još niste mu'mini. Šta znači mu'min? Upotpuniti islam u kome nema nikakvih strani elemenata i nema nikakvih šerpi koje nisu od islama. A nakon toga Allah Želešanu objašnjava ko je mu'min i ko je to iskren. Kaže innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum sadiqun. Evo ti najbira dragi brate i tebi i meni da vidiš kada kažeš la ilaha illallah. Jesi li ti iskren? Jesi li ti onaj, hoćeš imati koristi od toga? Kaže, zaista su pravi mu'mini. Zaista su vjednici, mi kažemo pravi mu'mini. Nema pravi krivi mu'min. Ima mu'min. Jesi li nisi? Možeš biti samo dređa ispod toga. Možeš biti musliman. I moraš težiti čitav život da postaneš mu'min jer ispod islama, to jeste muslimana, ima samo munafik i kafir. Allah prijeti munaficima, innal munaficina fi drki asfali minan nar, oni će munafici u najnižim prijedilima džehennama biti. Zašto? Zato što su tijeli prevariti Allaha Wa وَهُوَ خَادِعُهُمْ Allah njih vara! وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُسَارًا subhanallah, kao da nas Allah opisiva, molim Allah, da se ne nađemo u ovome ajetu. Kada kaže ustanu da klanjaju jedva, lijeno. Kalu kusara, šta je lijenost? Lijenost je suprotno lijenost i ažudnost. I štihar, da čovjek bude pun raspoloženja spremnosti, da ne kasni na namaz. Allah opisiva mu nadge u eda kamu ila salati, Kamu kusala, yulauna nas, samo da bi ljudi videli klanjaju. Wala yadhkurun Allaha illa qalila. I ovde se možemo dobro naći i spominju Allaha samo pomalo. Uzmi, dragi brate, pa gledaj sebe od 24 sata. Šta si ti to rekao? Bismillah, subhanallah, Allahu akbar. Wala hawla wala kuvata illa billah. Ne mogu da predam selama da ne vidim pola džemata već da je prvno na vrata. Bojimo se da ćemo nešto još od hajra moći kopiti. A kamo li onda dobrovoljni zikrovi? A kamo li onda propisani jutarni i večerni zikr? A da ne govorim o učenju Kur'ana, sve je rijeđe vidjeti u našim rukama Kur'an. Dvije cigle ćemo naći i cementa i balege i cijena. Svaki se dan sadimo, kupiramo. Ali Kur'an nam dođe samo da bi neka nekakav ajet zapamtili, pa da bi mogli svoje tumačenje opravdati. La haula wala kuvvata illa billah. Znači, mi se moramo, draga moja braćo, prespitati da se ne bi ne do Allah u opisu munafika našli, jer Allah kada opisiva mukmine, on kaže, oni su vjernici, koji vjernici? Koji vjeruju Allaha i, i sudni dan. I posle toga ne sumnjaju, to je ova drugi šat la ilaha Allah i bore se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Udajte homo slade pun. Kada god kažemo, ima neka zajednička akcija, ja znam da svako ima obaveza i da svako treba da živi, ali mi moramo dokazati da nam je uvijek priči islam nego dunjalu, da nam je uvijek priči društveno pravo nego personalno pravo, bez obzira kakve okolnosti bile, mora se dva tražiti izuna da se kaže, dragi brate, mogu li ja danas da ne dođem u zajedničku akciju? Zato što sam prije dogovorio, ovo se ne može nikako odgoditi. Nema toga, a kamoli onda da se na neki drugi način kaže, ja odo zaradim danas 30 baraka, ali ću dati pola toga ako ne mogu više. Za Allahu vjeru na Allahovom putu, u najke homo sadikun, takvi su iskreni. A nisu papagaji istini i nisu oni samo koji pričaju. Jer je Allah tako opisao munafike. Kada hada se kedar, kada progovori laže, gdje je djelo? Ovo je din koji traži opipljiva djela. Da se svako dokaže djelima, mi na osnovu djela sudimo, a ostali sud prepuštamo za onaj svijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istini, oni koji su sa istinima, oni koji zagovaraju istinu, oni koji osuđuju laž, ti bježe od laživaca, ti bježe od novotara, ti bježe od nevjernika, ti bježe od munafika, ti bježe od svi oni koji odračaju od pravog puta na kojem je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.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 إذا كراي دراga moja braća jedno veliko obaveštenje Naime, mi smo <clears throat> Allahovom dozvolom i dobrotom počašćeni da budemo domaćini proljetnog skupa druženja susreta pod nazivom Naš izbor je Islam, gdje ćemo imati goste iz čitava Balkana i dijaspore, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala i koristimo ovu priliku da pozovem svu braću koja nas prate preko razni puteva interneta i ostali metoda, da nam se odozovu i budu sa nama ova sljedeći vikend, da se družimo Allaha radi i da tako još više se približimo sume gospodaru i da budemo u društvu istini.